12598-fatvo. Iftorlik tarqatish fazilati. Savol: Rozadorlarga iftor berish savobi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Zayd ibn Xolid al-Juhanidan rivoyat qilinadi. U aytdi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Man fattara so'iman kana lahu mislu ajrihi, ghayra annahu la yanqusu min ajri so'imi shay'a. Kim ro'zadorga iftorlik qilib bersa, unga o'sha ro'zadorning ajricha savob beriladi. Lekin ro'zadorning ajridan biror narsa kamaytirilmaydi. Sunan Termiziy 807-hadis. chi Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 6415. Shayxul Islom aytadilar: Iftor berishdan maqsad kishining ochligini qondirishdir. Ixtiyorot kitobi 194-bet. Salafi solihlar taom berishga ishtiyoqmand bo'lib, uni eng afzal ibodatlardan deb bilganlar. Ularning ba'zilari shunday degan: 10 ta do'stimni chaqirib, ular xohlagan yegulikni taqdim etishim men uchun Ismoil avlodidan 10 kishini ozod qilishdan mahbubroqdir. Ko'plab salaflar o'zlari rozador bo'la turib, iftorliklarini boshqalarga berardilar. Shunday kishilar jumlasidan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu va u kishining otalari Davud at-Toi Malik ibn Dinar va Ahmad ibn Hanbal bo'lib, ayniqsa Ibn Umar radhiyallohu anhu faqat yetimlar va kambag'allar bilan iftor qilardilar. Ba'zi salaflar o'zlari rozador bo'la turib, birodariga taom tortiq qilar, ularga xizmat ko'rsatardilar. Hasan Basri va Ibn Muborak mana shunday kishilar jumlasidan edi. Abu al Adaviy aytadi: Banu Adi qabilasidan bo'lgan kishilar bu masjidda namoz o'qirdilar va ularning hech biri yolg'iz holda iftorlik qilmasdi. Agar birga ovqatlanadigan odam topsa, ovqatlanar. Aks holda ovqatini masjidga olib borib, boshqalar bilan birga yer, odamlar ham unga qo'shilib ovqatlanardilar. Taom berish amalidan ko'plab savobli ishlar kelib chiqadi. Jumladan, taom berilganlarga mehr-muhabbat ko'rsatish jannatga kirishga sabab bo'ladi. Quyidagi hadisda aytilganidek, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. rasululloh sallallohu alayhi vasallam La tadkhuluna al jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. Iymon keltirmaguningizcha jannatga kirmaysiz. Bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha iymon keltirmaysiz. Sahih Muslim 54-hadis. Shuningdek, bu solihlar bilan birga o'tirib, sizning taomingiz bergan quvvat bilan ibodatlarida yordam berib, savob umidida bo'lishga olib boradi. Vallohu a'lam.